càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui, la música de Prophets and Outlaws. Every day I wake up just to find you on my mind I look beside me just to empty space I find Knowing that without you I may never find my way Knowing even more together we can stay. can't live with you, can't live without you. Oh, can't live without you, can't live with you, can't live without you. Oh, can't live without you. Many years we struggled just to let our love survive. Feeling pain from foolish games has caused our tears to dry. Still, I can't believe Una banda magnífica la que avui ens escolten. Una banda que podrien qualificar com de country, de country rock, de southern soul i de diferents estels de música. Més en concret, de l'americana music o d'aquesta música d'arrels feta actualitat que tant es porta a l'altre costat de l'Atlàntic. Una banda que es va originar amb una escola jesuïta dels Estats Units a prop de Dallas, quan dos germans i un dels seus millors amics van esdevenir junts la seva passió per la música. Han passat molts anys i 5 EPs i aquest àlbum que escoltem avui, Dreamer, publicat el 2019. Ells són la gent anomenada Prophets and Outlaws. when the morning's lit. The sun beams down and hits your lips. You're wearing nothing but a smile. That's the you I can't resist. No makeup on, beauty. Jo qualificaria aquesta formació com una banda de Southern Rock, però amb un toc, el que nosaltres en diríem amb ànima, però amb ànima musical, amb molt de soul. Han desenvolupat al llarg dels anys un so que barreja la seva passió per al blues, mentre que els acompanyen amb les seves arrels eh, més de música country, les seves country roots, i la veritat eh, és que ens aporten un estil que avui podríem considerar com eh, un descendent clar d'aquella ratxa significativa dels músics anomenats Outlaws, els que en el seu moment varen ser els fora de la llei. Els tres van escoltar quan estaven a l'escola una versió del tema White Georgia interpretada per James i Stephen Gockenheimer. Quan en Matt Box eh, va escoltar allò va buscar eh, l'Steven a la seva banda i li va demanar de ser el seu guitarrista. Va ser el començament d'aquesta formació. L'Stephen i en Matt van interpretar shows a través de Texas i Oklahoma com The Matt Box Band, mentre que en James i l'Steven van reunir-se amb en Matt Morrow i en Benji Harris amb una banda anomenada anomenada Rigby, que també va trobar una certa fama dins l'ambient regional de la seva música. Enrique va tenir l'oportunitat d'esdevenir el que introduïa amb els concerts i acompanyava a Matt Box amb la seva banda després d'haver estat finalista amb un programa de la CMT anomenat Can You Do It? A partir d'aquest moment es va decidir que les dues bandes eh, s'ajuntarien i formarien d'aquesta manera un supergrup, un supergrup que avui hem estat eh, coneguent a través del nostre programa amb el seu àlbum Dreamer publicat el 2019. Són Prophets and Outlaws. I met that blue-eyed girl She grabbed onto my heart. The way she'd walk into a room, it had me from the start. With the confidence of a superstar, the innocence of a child, my heart stopped every time I'd see her smile. Baby loves when I kiss her, she loves to make me miss her. Something about that girl keeps me coming around. Spends the day under my sheets. We laugh until we can't breathe. Something about that girl keeps me coming around. She's got beauty, soul, and style. And a sweet, soft, southern smile. Unes càpsules musicals en les quals us volem portar a terme la coneixença que pots eh, tenir o que podem tenir respecte a aquests extraordinaris músics que ens acompanyen. I avui així ho hem fet amb la música d'aquesta banda dels Prophets and Laws per conèixer una mica més del que és la música americana. Espero que us hagin agradat i que en vulgueu saber més coses de tots ells. Prophets and Laws. Música